1400 da shekara 45 wanda ya dace da 15 da wata na watan Yunair miladiya 2023 da hudu idan tarihi ya inganta ci gaba da majalisin karatun mu na adda'u waddawa wanda suka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullah a wannan masallaci na al-furqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar, wanda yau shine darasin mu na talatin da tara a cikin jerin darussa da muke gabatarwa kowane mako muna fata wa Allah subhanahu wataala da ya muna jagoranci ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya ba ikon binta da kuma nuna muna ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata muna ƙara kankantar da kai wa Allah subhanahu wataala muna masu roƙonsa ya shiga cikin al'amuran mu ya cire mu da son zuciya ya kuma sanya duk abin da muke yi da sunan addini muna yi ne don sa Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga riya da jiji da kai da kuma jiyar suwa Allah subhanahu wataala ya sanya soyayya a cikin zukatanmu baki daya ah, za mu tashi gabar da malam yake cewa قال الامام احمد ahmad a inda Malam yake ce muna bayanin game da abun da ya shafi eh, zinibi shine tushen duk wani abu da yake kawo na lalacewar dan annabi adam mun karanto a satin da ya gabata malam yayi tambayoyi da amsar guda ce wanda kuma kowa ya san wannan amsar ba sai an bada amsar ba shi yasa malam ya shiru ya kale amsar tambayar cewa miye dalilin da yasa Allah ya halakar ya halakar ya halakar ya halakar ya halakar wa al'ummomin da duka aka bada aka bada labari zaka ga cewa duka amsa guda ce shine saba ma Allah subhanahu wataala tare da cewa duk abinda da muka ambata na saban Allah da mutanen sun gabata suka yi wannan al'ummar tana aikata shi a yanzu amma saboda rahama ta Allah subhanahu wataala da kuma tausayin da Allah yake wa manzon Allah Allah ya tsare wannan al'ummar sai mun je kiyama Allah ya mana hisabi muna fatan Allah ya samu sha a gaban sa malai yake cewa qala al-imam ahmad al-imam ahmad yake cewa haddathna al-walid bin muslim haddathna safwan bin amr حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال لما فتحت قبرص فرق بين أهلها fabaka ba'duhum ila ba'd al-imam ahmad yake cewa al-walid bin muslim ya ba mu labari yake cewa safwan dan amr ya ba su labari shi kuma safwan yace abdurrahman dan jubair shi ya ba su labari daga daga daga mahaifinsa yana cewa lamma futihat qubrus lokacin da musulmai suka ci nasara akan kasar Qubrus idan aka ce al-fathu shine cin nasara a garin da yake na kafirci ko ta hanyar ta hanyar ayake su ko kuma ta hanyar azo da runduna ko su mika wuya ko kuma ayake su sai Allah ya bude wannan garin ta hannunsu furriqa baina ahliha sai aka raba tsakani mutanen wannan garin aka rarraba su bayan da mutane suke jama'a a wuri guda suna hade fabaka ba'dhum ila ba'di sai sashi daga cikin su suke kuka zuwa sashi yace wa ra'aitu abad darda jalisan wahda sai na hango abu darda sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi sallam yana zaune shi kadai ya biki yana kuka yana kwalla yana zubda hawaye fa qultu sai ya darda sai da shi ya kai abu darda ما يبكيك في يوم اعز الله فيه الاسلام واهله ابو الدرداء me ya sanya ka kuka a ranar da Allah subhanahu wataala ya ta'azza ya ɗaukaka addinin musulunci a cikinsa. yau fa Allah ya bamu nasara wannan garin tana cikin banya manyan garuruwan da rumawa suke rike a kai kuma a zamanin baya kasar eh, rum ƙasa ce wadda duk wanda yake karanta tarihi tana da cikakken mulki kusan a wannan zamanin tana cikin kasashe manya-manya guda biyu a duniya suke da fisas mondial a wannan lokaci ita kasar kasar Rome tana cikin kasashen da suke da duk wani abu da ake da bukata ga yawan al'umma ga sojoji kuma ga gwamnati mai karfi ina fatan mun fahimta Allah ya bata yasa ai Allah ya baiwa manzon Allah labari tun kafin abin ya ya wakana tun kafin abin ya wakana aka baiwa manzon Allah labarin cewa ba a kwana a tashi wannan gwamnatin da musulmai suke ganin gwamnati ce mai girma to sai an waye gari dalilin kafirta ta Allah ya roshi ta shi da Allah ya ce ghulibatir rum ko fi adnal ard wa hum min ba'di ghalbihim sayughlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru inji Allah Allah ya dace da mu a zamanin Umar dan Khattab Allah ya kara masa da aka bude kasar Rome ah, wanda ita da Faris kasashe ne manya-manya a wannan lokacin aka ah, ce Rome ah, ita ce Italy a yanzu Faris kuma ta ce Spain a wannan duniya da muke rayuwa a ciki to Allah ya darkake su to ita wannan kasar kubruskin eh, tana karkashin da kasashen da eh Rome take baiwa gudunmuwa abinda ba a taba tsammani ba sai kuma gashin musulman da suka taso larabawa da basu san eh, ba sa da wasu kaya na azo a gani kuma ana ganin su badiyar ra'ayi ana ganin su kamar kauyawa eh, dawaki ne gare su kuma yanzu su zo kuma mutanen da ba wani yawa gare su ba suka ci nasara akai irin dai abin da Allah ya muna a wannan kasar wanda duk mutum mai hankali in ya tsaya ya lura sai ga eh, wancan Allah ne yaki da kansa wa arsala junudan lam tarawha ko haka ne Allah ya yi mana a kasar nan sai Allah ya turo rundunar da ba mai ganin ta sai Allah ya yakin da kansa Allah muna maka godiya bisa wannan ni'imar dan haka Allah in yayin soyin al'abarin sa yake yake aiwatarwa to sai yake tambaya Abu Darda ya kai sahabin Annabi in ya sanya ka kuka a yau da ya kamata a ce kai farin ciki ka shiga cikin murna da dariya musulmai sun ci nasara akan kafirai Allah ya girmama ya dauka addinin musulunci da kuma ahlahu masu musulunci faqala sai ce wai haka ya jubair Cetonka ya kai jubair Cetonka ya jubair ma ahwana al-khalqa ala Allah azza wa jalla idha adaa'u amra ce ba wata al'umma ba wata halitta a duniya da Allah ba zai iya tozartar da ita ba matakar tawala dantar da al'amarin Allah babu wata al'umma Aba ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wataala ya walakantar da al'umma ya tozartar da ita mutukar ta kuskurata ta walakantar da sha'anin Allah subhanahu wataala yanzu bari in ba ku misali guda daya na daga cikin abin da ya ƙara rage ma Faransa haiba a ƙarshe-ƙarshen nan kwanakin nan ko da aka nada gwamnatin ba a taba yi ba abinda ba a taba yi ba a Faransa da irin wayannan kasashen na Arnawan ya zamanto prime minister ya ce prime minister kasan gaba shugaban gwamnatin gaba daya a ce wai matar da yake aure jinsin su ce wannan abun ya tozarta faransa a cikin duniya baki daya hatta su kafaran ba musulmai ba fa ba musulmin kirki ba hatta kafaran sun yi allan wadar da wannan abun balantana musulmin da shi a addinin sa wannan haramun ne kaga saban Allah na daga cikin abun da yake sanya Allah ya tozarta mutum kamar dai Abu Abu Darda yana son ya ce muna ai idan mutum yana son ya tozarta a duniya Allah ya walakantar da shi Allah ya nuna ma duniya cewa shi ba kowa bane to ya zamanto mai sabon sa idan kuma kana son Allah ya karrama ka Allah ya mutunta ka Allah daga darajar ka to ka zamanto nagari bawon Allah subhanahu wataala karanta alqur'ani mai girma ubangiji cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين اوتوا العلم درجات yarfa'illahu alladhina amanu minkum a kullun sunna ce ta Allah Allah yana daga darajar masu imani mafhumul mukhalafa gumma ulumul usul shine duk wanda bai da imanin tukun Allah zai masa Allah yana askantar da shi mun fahimci karatun ko to ubangi subhanahu wataala yana tozartar da halitta matakar tayi watsi da al'amarin Allah subhanahu wataala da musulmin da kafire ko ma waye in yayi wannan Allah na masa wannan sai ke cewa bainama hiya ummatun qahiratun zahira zahiratul lahumul mulk lahumul mulk yace duba wannan al'umma ma hiya ummatun qahira al'umma ce gagarar rabuwayayya wanda ta shahara tana ci tana iyawa tana takama da duk abinda mutun yake takama da shi a duniyar yaki ga yawa ga mutane kuma ga sojoji zahiratun kuma abun a bayyane ke a fili ya bayyana da kowa ba yake ba yace lahumul mulk Allah ya ba su mulki Allah ya mulkar da su a wannan rayuwa sai ta taraku amarallahi amma sai suka bar umarnin Allah suka bena abun Allah subhanahu wataala abunda Allah ya sanya su fasaru ila ma tara yace abun abunda Allah ya musu fasaru ila ma tara sai suka wayi gari a halin da suke ciki a yanzu ashe eh, ba ƙasa ba mutum kai kadai ni kadai da zan tozatar da al'amarin Allah wallahi sai Allah ya walakantar da ni ba wanda zai tozatar da al'amarin Allah subhanahu wataala kuma Allah ya bar shi da haiba da kurjini a duniya baya yiwa ba wanda zai saba ma Allah subhanahu wataala Allah ya bar sa ana fada sa ko ina baya yiwa dole sai ya sai ya sai Allah ya kaskantar da shi yanzu dai duba duk gwamnati ba ta irin gwamnati kamar ta Fir'auna ba duk abin da ake ake ake nema a gwamnatin fir'auna wallahi Allah ya ba su mulki Allah ya bai wa fir'auna waziri da shugaban gwamnati ba a taba yi batun da ake tun kafa duniya har zawwa yau ba taba waziri ba kamar ha ha ha mana sadakun ba taba mai kudi ba kamar karuna kuma duka cikin gwamnatin fir'auna Allah ya kawo innan ababen amma a ƙarshen al'amarin malam su kuma suna yanka jarewai saboda wai gujewa kaddarar Allah subhanahu wataala Bahaushe ce shure-shure baya hana mutuwa dama shi Allah yana mutane yana baiwa mutane dama idan annaba suka yi wa'azi wa'azin bai ji ba ba ji ba to shi sai Allah ya zo da nashi wa'azi shi kuma wa'azin Allah subhanahu wataala shine halakar da al'umma Allah ya kare mu malike cewa wa qala ali bin ja'd anba'ana shu'batu an amr an amr bin murrah an amra bin murra haka ne an amra bin an amr bin murra afwan قال سمعت ابا البحطري يقول علي dan jahaj yake cewa shu'batu dan amr ya ba mu labari dan murra yana cewa naji abul buhtari yana cewa yaqul akhbarani man sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dai daga cikin wa'anda suka ji daga mandan Allah ya bani labari bai faɗi waye rawin ba san kuma su malaman hadisi kullun suna lura da da rawin hadisi sai dai wanda suka ce wannan hadisin ya kai eh, hadisi ne hasan yana da yana da yana ana bashi martaba ta hadisi ne hasan saboda suka ce eh, jahalatu rawi la yu'athiru ala alhadis cewa dan ba san waye rawaito hadisin ba baya tasiri game da illata wannan hadisin. yake cewa wani daga cikin suka ji labari da manzon Allah ya faɗa min yace annabi yake cewa lay yahlika an nasu lay yahlika an-nas hatta yu'dhiru min anfusihim haka ne lay yahlika hatta yu'dhiru min anfusihim maikin Allah yake cewa Allah ba zai halakar da mutane ba lay yahlika mutane ba za su halaka ba Allah ba zai halakar da su ba hatta yu'ziru min anfusihim har sai sun yawaita zinibai daga kawunan su, sai sun yawaita yin zinibai wasu kace hatta yu'ziru min anfusihim har sai sun kai suna za su yi zinibi kuma suna ganin ba laifi bane suke yi sai an waye gari mutun yana saban Allah amma baya shu'uri a ransa cewa wannan abin da nake saba ma Allah nake yi Hal ma mutun zai iya rikin saban Allah yana ganin kamar ai kawai annashuwa ce da yanzu misali in ka dauki irin yadda ake muke hafla cikin mu na na aure raki wani wasu fahimci addini ba cikin matasa za a zo kawai kaga an kawo shisha wani hurin ma zaka zo ka iske wallahi alazim maza da mata wani ba zaka iske ba ma kujera sai wani zai gurgusa ma wata ta dan zauna a kansa eh fa kasan na akwai arna ba da yawa ba <laughs> wallahi dan hojo ya bar muna aiki da yawa akwai akwai arnawa da yawa wallahi musamman irin da suke ganin kamar sun danye yan boko boko musamman wasu daga cikin dakikan yan boko ka san in aka ce maka mutum wannan mutunan wannan dan boko ne kuma bai karanci addini ba to in kana neman gidaje, ba kauye na sa a mota to wallahi da ka zo gari shi ta dai zaka shi gaba ba ba ta gari ba hankali wallahi aziz gaba ba tsari Allah ya rufa muna asiri amma yanzu alhamdulillah ababen gaskiya na ta samu sai na ka iske ma eh, site site na daliban jami'a eh, yana da ka zo ka iske babu halqa ta addini ana karatu yana da wuya ide musamman ma nan gayin Allah ya ce make mu da wannan nemar kuma Allah mun gode maka Allah ka kara mana zaka gansu suna kokarin karatu suna da hadin kai kuma wallahi suna girma malamai da ilimin karan kansa dama ai ba wanda ke girmama ilimi sai wanda ya san shi ilimin kuma ba abun da ya kai ma ajmal ad-din wa ad-dunya idan ijtama'at a ce gashi ka san duniyar kuma gashi lahiran kana ne masu ga abun ka kare kyawu Allah ya dace da mu Allah ya kara wa rayuwarsu albarka kuma Allah ya tsare mu da su gaba ɗaya tsare mu mutunci mu da imanin mu kuma Allah ya sanya mu wani lafiya su ci gaba da aikin suke aiki ne na kirki kuma wannan daga ciki fa saboda nan ne za a samu nan daga wani deje da cikin su fa wani kuma commissioner ne wani wace ce wani wane ne kaga kenan ko bukatar karantar da su kuma wallahi ina ba su shawara kada ayi wasa da karatun aqida duk abin da za a karanta ko in ba a karanta aqida aikin banza ne za a bar abin da saura saboda duk rishin aqida ne sanya kaga muke ta abin da muke ga dama a aikin gwamnati mutum bai zuwa sai karfe 9 abin bai baka haushi musamman a likita wallahi abin yana bata min dare sai ka zo ka iske mutum ya taso daga wata uwa duniya ya zo likita hospital misali sai zo babu doctor wai bai zo likita ba ƙarye nawa yake zawa wai sai ƙarye tsara ko tare da rabi ko goma to sauran awoyin yana ina yana clinic zaman shi ba ka bane jama'a aikin fesa kuma zai bada rendezvous a hade clinic duka wannan rishin ba a san miye tauhidin ba wallahi da an san saboda tauhidi shike nuna maka Allah ga gano girman Allah har ka iya hararo cewa fa in Allah ya damƙe ka duka wani diploma kika zama ka wani mai da san bi amfanin ka ba haka bane zaman ka wani mai da san bi amfanin ka zaman ka injiniya bi amfanin ka shi Allah in yadda muke ka ba ruwan Allah da kai kai waye abinda kake takama da shi Abu Jahl ya fi ka shi a duniya ba abinda mutum zai takama da shi a duniyar yanzu wanda Abu jahal bai taka sa ba amma haka Allah ya walakantar da shi Allah ya tozartar da shi baka wani Abu Jahl duk abinda ake nema amma Allah ya walakantar da shi a rayuwa Allah ya dace da mu da yake cewa ay yahlikan nasu hatta yu'dhiru min anfusihim mutane ba za su gushe ba cikin halaka eh matukar suna suna yawaita zinubai daga kawunan su suna rena zinuban suna ganin ba ma zunubi suke yi ba yanzu fa akwai wanda yake ko gani yake fa yo miye da nazo wutar ai ko minister ma bai hita da wuri kawai shi da ko minister ma bai hita da wuri ya manta kudin ba na minister bane kudin wannan yan kasa ne kuma an dauke kai dan kai wa ƴan kasan na wannan aiki daka ba shi bake biyan ka ƴan kasan ne yake biyan ka shi ma biyan sa ake yi ba ba ga bane shi ma biyan sa ake yi kuma wannan kudin gaba dai ta hanyar ƴan kasan ne ake amso su idan da za a gayi maka cewa irin kudin da ake zuwa ma asusun gwamnati ta hanyar duwal wa ake a wasu kudin ya koyan kasuwa ke zuwa yanzu abun da dan kasuwa zai zuba a duwan kai linka yake fa dan ya samu ribar abin da ya zuba ba haka ne kaga abun kenan ya komo da talaka ne yake karba yanzu kasan duk ai aka talaka shi dake wahala kasan nan Allah ya samu wani lafiya annabi ce layya halikan nasu mutane ba za su ba za su Allah ba zai halakar da mutane ba hatta yu'diru min anfusihim har sai sun kai suna yawaita zulube daga kawunan su ko suna rena zulube da suke aikatawa wa fi musnad imami ahmad wa fi musnad ahmad min hadisi ummi salma daga Eh, musnad imam ahmad yake cewa eh, eh, ya tabbata a cikin musnad imam ahmad daga hadisin ummu salma Allah ya kara mata yarda matar ma'aiki annabi sallallahu take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji ma'aikin Allah yana cewa idza zaharat alma'asi fi ummati annabin Allah ce idan sabo ya bayyana a cikin al'ummata to me ya bayyana sabo jama'a shine har ta kai mutum baya yin kunya yin sabo cikin jama'a har mutun ya ji ba yanzu misali an yi shekarun baya a nan garin idan aka ce yariya ta ta yi ciki ba ta hanyar aure ba to badda ta ake cikin garin gaba daya badda ta ake yi ko a tura ta wani dangin ta ta wani kauye ko a tura ta wani gari sai ya ta je ta haihunta da ba wanda ya sani to amma yanzu ba. na tambaye ki a yanzu ba Allah ya rufa mana asiri kaga bayyana da sabon Allah ya ya yawaita ko daga a kasuwin ne yanzu ba a nan gare fa akwai mutanen da fa tsabar rishin imani wallahi zina ma har cikin kasuwa yi aiki. akwai matan da sakar karu kazamai wawaye jakuna zaka iske mace wai ta shiga kasuwa daga ta sai rigar nono nan garin ba nake nan garin to da an samu wanda shike shi ba dan hannu ne irin ta sai abinda Allah ya kiyaye ba haka bane Allah ya kararfa mana asiri kaga wannan bayar da sabon Allah da sabon Allah ma ya ake koyewa ake ko to yanzu kuma abun a fili ake bayyana da shi to arabi Allah yake cewa idza zaharat al ma'asi fi ummati idan bayyana sabon Allah ya bayyana a cikin al'ummata bi bi'adabin min indihi sai Allah ya game su da azaba daga wajensa sai Allah ya jarrabi dukkanin al'umma da azaba fa qult sai dace sai dace ya rasulullah ya ma'aikin Allah amma fihim yawma idin unasun salihun yanzu manzon Allah a wannan lokacin ba mutanen kirki da Allah zai game duk al'umma da sabo qala bala annabi ce kware da gaske akwai mutanen kirki akwai mutanen kirki ba a rasa akwai alarammomi suna nan suna ta jambaki, akwai malamai suna ta tafsiri sai fa kaifa yusna'u bi ulaika to ya Allah dai da wannan da wayannan mutanen bayin bayin Allah na gari qala sadatu yusibuhum ma asaban nasa abinda ya samu mutane na azaban su ma zai same su da su za a yi azabar thumma yasiruna ila maghfiratin min Allah wa ridwan sannan kuma su wuce zuwa ga gafarar Allah Allah ya gafarta su kuma Allah ya kai su zuwa ga yarda gare shi Allah ya sanya su aljanna su wayannan na amma su ma azabar sai ta sai ta shafe su wannan shine fassara eh, zancen ubangiji cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa yace wa alamu anna Allah ma'al muttaqina Allah ce wattaqu fitna ku tsoraci wata fitina wata azaba wadda la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba iya wa'inda suka aikata sabon ba Allah zai halakar a wanda ma kake ganin kai ka tsira da mutunci kana ganin kai mai imani ne salihu ne to kai ma sai Allah ya hada da kai sai Allah ce wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin ma ku sani Allah yana tsare da masu imani ai bi nasrihi wa maghfiratihi Allah zai taimake su ta hanyar gafarta musu kuma ta hanyar sanya su su aljanna su kuma wayance kuma Allah zai tsige musu azaba har zuwa yawma yalqawnahu Allah ya kare mu wannan hadisi jama'a akwai abin ban tsoro a cikin sa kware da gaske yana karantar da mu ashe mu yi taka tsantsar game da mi game da yin sabon Allah kuma yana karantar da mu wata nukta mai muhimmanci shine al'amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar mu zamanto masu umarni da aikin kwarai masu hani akan mummunan aiki kuma ni abin da zai baka mamaki ko iya abin da na fahimta mu je a kasan nan ko wallahi alazim in Allah ka malami ko dalibin ilimi kana cikin jarabawa jarabawa ba karama ba so diyawa muna muna sha'awar a zo a ta da'awa a karantar da mutane amma ko sai da matsala take ka koma gidan kowane malami kaga gidan su ko gidansa sai abun ya baka haushi take ci wani lokacin sai kawai sai ka ji kamar da'awar ma ka liƙe ka aje gaba ɗaya ka komo ake dawo ƙasa galiban du'a cikin ai abu sa kage da'awar ma ba ta tasiri kwarai da gaske shine ba mu yi kokarin gyara gidajen mu ba yanzu kallama ta cikin matan malamai ko daliban ilimi suke ikrarin sunna da karantarwa ka zo ka ce shiga ne na karatu tsakanin Allah kowa shi baka shadalci mutaya mu lura da su daliban ilimi ne ke da malaman su suka sun sani wata fa ta malamin ka ganta ba ta da babbanci da karuwa nan garin nan garin nan garin wata matar wani ta taba zuwa wani shago wani ke tambaya waccan fa sai matar wani ce ce wani fa wani ce Allah wadaransa dole sai mun yi kokarin islahun nafs gabani ita da'awa tana farawa ne daga ina daga gida haka Allah ya ce manzon Allah wa anzir ashiratakal aqrabin kullun in zamu fara da'awa so mu fara da'awa a gida ni wannan nasiha ta kaina ce wai sauran ɗan uwa mu fara a gida kuma wannan na buƙatar cewa kai dalibin ilimi ba kowace mace ta ba kowace mace ta dalibin ilimi mai wa'azi ko sai dai ka kallanta daga nesa fa tabarakallahu ahsanul khaliqina <laughs> amma aurenta musiba ce gare ka kai wallahi alazim saboda gabaɗaya zata rushe da'awar ka ne gabaɗaya Eh, gaba daya gwara ka dubi iya take mai izibi 40 ka samu ka aure Allah ya ruwa maka asiri to kuma sai Allah ya sanya wani lokacin kuma su masu haddan nan da ma mata ba su da kyawu ba a baka bane to ai Allah bai ai Allah bai tara babin diwa kai kuma a kutun guda ai ai eh, yanzu misali cikin malami kakin ka samu malami malami mai kudi shugaba cikin malamai sai ka zana goma sha kakin ka zana guda ko kaga a cikin ɗaliban ilimin ma kakin ka samu daga ta da addini ga addini kuma ga kyawu ga kaza suna da kadan suna da kanadira jiddan amma dai iya abu zaka duba kai kaka dubi kai kanka kai ha ha hakura akwai huru idan Allah ya tada da maka <laughs> bi da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata suke cewa manzon Allah auren sa gaba daya ba auren da manzon Allah idan shawar rayuwarsa sai dan da'awar Allah kawai manufa ce yake bibi ta Allah subhanahu wataala ina fatar mu fahimta to mu daliban ilimi wannan nasiha ce gare mu a matsayin ka kai mai son ka dan da'iya mai kira zuwa ga Allah to ba kowace mace bace irin taka wata kawai lakum dinukum waliyadin za ku da ita wallahi saboda ka tana sanya kana aurenta to musiba ce Allah ya ƙara rufa mu asiri saboda ba za ka iya daidaita ta ba ka sa kuma su cewa a'a ai kai malam daga baya ai mata wa'azi <laughs> ai ba wa'azin da annabi Nuhu bai yi ba bare ga maka eh ba ya duk iya wa'azin ka ba kai annabi Nuhu ba ko ka sa kuma annabi Lutu yayi ka iya wa'azi saboda iya wa'azin ne ma Allah ya turo shi annabi <laughs> to kai na Allah ya turo ka amma duk da haka sai dai shi dai kafiri kafiri ne malam in zaka ne ba kawai ka dibi wanda za ta taimaka maka a da'awa za ta taimaka yanzu fa akwai wanda kana buƙatar littafi misali sai duba cikin maktaban nan akwai littafi nan akwai jayemish to ita bata ma iya karantawa ba <laughs> ya za ka jayo shi akwai wallahi akwai cikin ɗaliban ilimi saboda dacewa da aure mawdu'in zai wa'azi mata suke tsara masa wallahi in zai karatu mawdu'i mata suke tsara masa yana nemo ta aya sai ya tambaye ta aya kan kaza duk an shiga umarni da al'amur bil ma'ruf ina buƙatar su sai a cikin sada akwai kaza a wuri kaza akwai kaza a wuri kaza akwai kaza so Allah ya kira ni gaba dalibin ilimi wannan eh ni ya huce rayuwar daji da dalibin ilimi kuma ko ba ku zaka zo ka zauna ku yi musaffa kuma za ta yi kokarin din ka sarci alqur'ani mai girma baka bane to amma ta zama to da kikiyawa ga kyawun kuma ga ga bakin hayi Eh, shi yasa nake ganin ake dan zargi wasu daga cikin dalibai ilimi da yawan aure aure mu yi hakuri magana ce ta gaskiya in muna gyarawa mu gyara Allah ya gyara da mu baki daya Allah ya sa mu wani lafiya daga da'awa tana fara daga gida kuma kowanne in zai kokari ya toshe daga gidansa da ko gidansu to abun zai dan rage cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya ce wa fi marasilil hasad daga cikin marasi idan eh, ka ce eh, eh, marasil da ne mursal mun karanta hadisi mursal a cikin musulal hadisi ko mus hadisi mursal hadisin da za a ketare za a ketare za a ketare rawi musamman ma in abun ya zamanto in abun ya zamanto daga tabi'i abun ya yana cikin hadisai da'ifai daga manzon Allah sai yake cewa Hasan al-Basri yake ni hannun tabi'i ne yace la tadalu hadhihi al-umma ta yadillahi wa fi kanfihi ma lam yumali qurra'uha umara'aha وما لم يزكي صلحاء صلحاؤها فجارها وما لم يهن خيار خيارها شرارها annabin Allah yake cewa wannan al'ummar wace al'umma kenan al'ummar shugaban halitta ba za ta gushe ba ta hata yadillahi ta'ala karkashin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala wa fi kanafihi da kuma cin nasara da gata da dauka daga wajen Allah malam yumali qurra'aha umara'aha matikar makarantanta basu cakudi da masu mulkin ta ba ba sa ba sa masu gafada matukar makaranta basu to ɗan shan miya wajen shugaban ne ba kuma maka malami ya to ɗan shan miya wajen shugaba ina fata ku fahimci Hausar to in har wannan bai faru ba to akwai taimakon Allah cikin al'ummar amma daga lokacin da kaga al'umma malamai sun koma karnukan 'yan siyasa da ne, to harka ta lalace ba yadda za a ga mu shugabanni gaskiya hagan Allah Allah ya ruha mu da asiri wasu abubuwa nake ta wasu abubuwan ba ku da labarin abin da ke ta faruwa fa kasan nan ababe sai dai kawai mu ta Allah ya shirye da mu wallahi kawai mu dage da addu'a Allah ya daidaita al'amuran mu kawai wa malam yuzakki sulaha'uha fujjaraha matukar ko mutanen kirki wasu kowa suna tsarkake mutanen banza ba in aka wayi gari mutanen kirki suke yaba mutanen banza aiki ya wuce kewa al'umma mutunan banza shi ya kamata yaba mutunan kirki ko sai akwai mutunan kirki shike yaba mutunan banza Allah ya baka alqur'ani da hadisan annabi kuma sai dawo kana ziga kana mabanci akan mutum da kowa ya san fajiri ne kowa san mai sabon Allah ne aiki ya bude wa al'umma shi yasa ya tun can fil azl ba a san malamai da da cuduwa da masu masu mulki ba ta in ba ta hanyar da'awa ba abu ya faru za su neme ka su gaya maka magana in ka ji to baka ji ba shi Za zaka mafi yawan malaman sunna an daure saboda da'awa mafiya yawan malaman sunna an daure saboda saboda da'awa kuma su basu cika zuwa gidan sarakai da gidan magwamnati haka ba a'a in kaga sun zo akwai wanda aka taba turo aki wani malami cikin magabata aka kiro aki aka turo sarki na neman sa yace laihi nayi aka ce a'a sarki yana neman shawara ne gare ka yace shi kira da bukata wajina da haka yazo ba zan je ba shi yake da bukata a guna ba nike da bukata a wajensa ba da nike da bukata zan ci amma tunda shi yake da bukata na na in bashi shawara to shi ya kamata ya dago kafa sai ya zo nan eh, ya zo nan makarantar sai a karantar da shi aka zo aka ce masa akramaka Allah ya ce oh, ba zai zo ba aka kai kai kai bukata ka zo me wata kawai so ya zo sarki ya zo duka gaba dai ba kuma ba abin da ya tada dole sai an gyara gida ayi a bi gyara komai ba inda ake zauna ake kanta da sunnan manzon Allah ce ya zauna anan iya abinda muka more muke da shi kenan me ya kawo ka kaje kaje ka kenan aka aka tashi aka watsi ina ta mu fahimta kaga bayun Allah rabbani ne ko bayun Allah na gari shi yasa ba su cika shiri da ne ba a canda saboda ba sa istihami a wajen su to mu kuma na yanzu abin da ya ƙara lalata da'awar da da du'a cikin shine ba ma da sana'a tsayayyu tsayayya da zamu iya rika kanmu na sha fada nace karantar da mutane addini fardu ne alal kifaya haka ma malamai su karantar da mu kuma haka yake zuwa cikin littafai na magabata karantarwa fardu kifaya ne idza qamu bihi al-ba'd saqata anil baqin ciyar da iyalinka da kare mutuncin kanka shi kuma wajibi ne ba fardu kifaya bane wa fardu ainin ne dole ne kai ku bayyana ku bace mun mace abun ka tashi kai kasuwanci dan ka kula da kanka mutuncin kanka ka samu kudin sayawa kanka riga da kudin sayawa kanka takalmi da kudin sayawa kanka zobe da mantar da wacece wannan farilla ne yake wajibi a kanka Allah bai dora mu kowa shi baka ba amma ka karantar da mutane addini wannan fa to in ka na lokaci na kai maka da dama ko ka tai kwashi na shayi in aka samu masu yi to ba kowa ba sai yayi mun bayyana amma a zo a tara maka dalibai iri yadda ake yi a kasashen mu nan a tara maka dalibai sai kaga makaranta malami ya kasa hada jika goma yanzu ba wallahi akwai da kitin shi tunda ya fara karantarwa wallahi abin bai taba wataye bai hada jika 50 da su sun taru huri guda kuma su sun ka su nawa ke karantarwa a makaranta kuma kowanne da iyali da mace nace in baka shawara like dai zuwa libi zuwa neman kudi take nemo jari <laughs> wallahi like zuwa maka ba dole bane ba wanda ba inda Allah ya ce dole sai ka kasa da mutane sai ka kasa babu babu inda Allah ce a tara maka yarka kawai ka karanta da na kowa alaikum anfusakum Allah ce alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum Allah ya sa kuna hararo ma anan da ke hararowa yace kai zuwa libi zuwa neman kuɗi in ka wallahi in kai wasa in kai wasa to <laughs> riga kirki za ta maka za ta buwaye ka akwai dalibai ilimin da wallahi bai iya in yana jin mika cikin mutane bai iya yi saboda rigarsa ta sha ruwa <laughs> yana iya tashi da <laughs> an samu matsala an samu matsala to abun na rishin sana'a na cikin abun da ke kawo cikas sa'adawa in baka dole kai dole kai roko to shi kuma ba a san roko dalibin ilimi eh dalibin ilimi ko in an ka maka to fa ni'ima in ba ka kuma baka da bukata da kowa kana da abin da Allah ya ruwa maka asiri ka shawara wa daliban ilimi gaba daya mu tashi mu ta sana'a kuma ta karatu ka ta neman kuɗi wa judda tur kai wasa a barka a baya sannan kuma wajen karatu ma kana a barka a baya karke yarda a barka ta kowane bangare da wannan sai ka ruha ma kanka asiri kuma ka ruha ma da'awar manzon Allah asiri dan ba kaskanci kamar malamin addini yanzu wajen mai kuɗi yana bara wallahi kaskanci ne wa da'awar manzon Allah kaskanci ne saboda abinda wanda bai fahimci addinin ba zai lura shi bai san dan shi ya zama to kaman malami kuma Allah ya baka abin da duk duniya Allah bai ba kowa Qur'anin kenan ko kuma ka zaka kana bara cikin mutane zaka ba wanda zai shawo dan sa ya zama kamar ka saboda baka baka ginu ba to amma ka ginu in ka ka zama to gasana sai zama to baka jiran zakagun kowa zaka zaka ga ma kowa magana eh ba ba a cewa an sai sunanka an an dade ba cire sunanka ba ba abin da zaka yi eh kai kake fama kai ma ka fitta shi kamata duk malami ya tunani shi ma kamata a ce fa ya kamata ya fashi da sakanna fa shi ma ya dan dana sai da mutu zunnurai ne ga karatu kuma ga kudi eh Allah ya dace da mu wannan da nasiha ce ga yamu daliban ilimi sai yake cewa walam yuhin khiyaraha shiraruha kuma matukar mutanen kirki zababu su dinga ha'intar mutanen banza ba idan har mutunan kirki zai zo yaudari mutunan banza mutunan banza shi kamata ya yaudari mutunan kirki amma sai aka wayi gari mutanen kirki suna yaudarar mutanen banza to hanya ce ta cewa Allah zai cire taimakon su a cikin al'umma wa illam wa faidahum idahum fa'alu dhalika idan suka aikata abinda suka aikata malamai suka zamanto ɗan shan miyan shugaban ne mutanen kwarai suka dinga tsarkake mutanen banza suna yaban mutanen banza yanzu ba kasar nan ne wata kai mutun ne fa gashi kowa ya san na san mutanen da an yi kamfai da su ta siyasa kowa ya san akwai wanda fa diyar kanan sa ma ciki nan kasan nan fa nan kasan nan kasan diyar kanan sa kai gidansa ya mata ciki kuma sai gashi wai ya fito dan takara kuma wai na cewa wai an azabe shi kai mutun wanda diyar <laughs> kanan sa ya ba mutane wani mutana toshewa fa kuma shi zai ga samu har cikin malamai ba ana ana yabansa ai wannan lalacewa ce sai kuma har eh, mutanen kwarai suka kuma suna cin amanar mutanen banza to rafa 'Allah yadahu anhum sai Allah ya janye taimakon sa a cikin su duk al'umma da wannan abu ya faru guda uku malamai suka zamanto karnukan yan siyasa mutanen kwarai suka zamanto suna tsarkake mutanen banza sannan kuma mutanen kirki suna yaudarar ashararan mutane to Allah yana cike yana cire taimakon sa wa al'umma thumma sallata alaihim jababiratuhum sannan kuma Allah ya dora musu azzalimai ko bai ta thumma sallata Allah eh, thumma sallata alaihim jababiratuhum sannan Allah ya dora musu mutanen banza mutanen azzalimai fasamuhum su al'azab su dinga dandana musu eh, watan azaba mai tsanani mummunar azaba thumma darbahum Allah bil faqati wal sannan kuma Allah ya buge su da tozarci da kuma talauci sai su ayi gari sun tozarta kuma ba su rabuwa da talauci har abada Wa المسند من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من yake cewa innar rajula la yuhramu arrizqa bi dhanbin yusibu lalle mutum Allah yana taushe masa arziki Allah yana haranta masa samun wani arziki dalilin sabon Allah da yake aikatawa wannan hadisi mun karanto a baya muka ce hadisi ne eh, wanda malamai su maganganu a akan sa suka ce wannan karin bata tabbata ba daga manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ma'anar hadisin ta da kyawu cewa sabon Allah na daga cikin abunda ke ke sanya Allah subhanahu wataala ya haranta wa dan annabi Adam arziki ah, in ya tabbata cikin Isra'iliyat da ake ambatowa a cikin tarihin annabi Musa wata rana annabi Musa ya zai je munajati da Allah wani ba su sako in ya tabbaci Isra'iliyat ne da ake ambatawa sai ya ga annabi Musa ya ce annabin Allah annabi Musa ka roƙa min Allah subhanahu wataala ka tambaya min Allah mi nema Allah Allah yana taba mutane ni ba bani ba mutane na ta haihuwa suna yi sama ni har yanzu ina ƙasa sai ce in Allah da zan kai sako sai ga wani daga cikin shi ma mutanansa shi kuma gashi an yi madawaki ado cikin ni'ima da jin dadi ga koyangu ga bayi ga wacece sai ce wa annabi Musa mu arzikin maganin muke yayi yawa Allah yayi yawa kai duttawa an taba sabana dunni shar an taba shi duk arziki yayi yawa annabi Musa da zai gana da Allah subhanahu wataala hayya man manta zai so sai Allah ya tambaye sa ba an baka sabo ba ce sai Allah ya ce masa abun ne ku Isra'iliyat ne fa ba yar eh, kaga da kana cikin akwai abun da ake doka kuma akwai abun da ake karetarwa a ciki Allah ya ce wa nan Musa wancan da yake cewa na ba kowa ban ba sa ba abu guda ne yasa na hana masa shine yana kyashin abun da na baiwa bayuna duk in ya ga mutun da ni'ima sai ga bata dace da wani bagarish ta dace sai ni kuma na hana masa wannan ni'imar shi kuma wancan da aka baiwa yana cikin jin dadi abun da yasa nake ta basa ai ke ganin kamar abun ya yawa in na basa yana gode min ni kuma ina son mai godiya dama mun faita daga sabon Allah na ga cikin abun da ke hana wa mutum arziki daga wajen Allah subhanahu wataala wa fihi a cikin musnad har yau na al-imamu Ahmad aida qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai ai an saubani kenan daga saubani ne wannan wa fihi aidan anhu ai an saubani yace yushiku an tatadada an tada tatada'a alaikumul umamu min kulli ufqin manzon Allah yake cewa ya kusa wa yushaka na cikin af'al af'al al-iqtirab abubuwan na suke nuna kusanci annabi ke cewa kadan yayi saura al'ummomi ta kowane bangare su yi ta akan ku kadan yayi saura al'ummomi na kowane bangare su yi ta akan ku ga ce uf da kowane sansari ta kowane yanki kama kama tada'al aklatu ala qas'atiha kamar yadda maciya tuwo masu jin yunwa suke faur suke farma abincin da suke ci idan aka kawo abinci waƙattan da suka jima wasu ci abinci ba cikin asset ko cikin plateau da kake tsammani kakin ajima an samu plateau kin Muhammad ake danko ya allike da shi damkar wani ɗaya daga cikin wanda sai shi roma kan bayar wallahi ba bane to kamar da kaga mayuwata da suka ji suke farma abincin da suka samu ulna sai muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah amin qillatin bina yawmi idin saboda karancin mu ne zai sa a ai muna ta kowa yayi mana ta a duniya qala sai annabi ce antum yawma idin kathiru ku fa kuna da yawa a wannan lokaci za ta cewa ka 99% walakin mizilma walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl sai dai ku a wani lokacin shara ce kamar sharar da ruwa yake yake tunkudowa duk mai zuwa bakin teku yana ganin kamar tekuna yana turo wata shara haka ne a ge a ƙarshen teku in ka tsaya in ruwa suka bugo zaga wasu shara ta fito annabi ce sai dai a wannan lokacin ku ghutha'un ka ghutha'is sayl ku shara ce kamar sharar da ruwa take bugowa ba ku da wani muhimmanci ba ku da wani yauni kenan tunzaul mahabatu min qulubi aduwikum Allah zai cire kurjininku a cikin zuciyar abokanan gaban ku kusan musulmi na da wata kurjini musulmi duk inda yake inda yake Allah to za ga shi na da kurjini haka ne wannan lokacin sai Allah ya cire kwarjininku ba ka da sauran kwarjini a zuciyar abu gaba ba sa saunar ku wayuj'al fi qulubikumul wahan sannan kuma Allah ya sanya alwahan rauni a zuciyarku qalu sai suka ce ya rasulullah ya annabin Allah wamal wahan wani irin rauni ne Allah zai sanya muna qala sai annabi ce hubbul hayati aw ya hubbud dunya son rayuwa ni da barin yi shekaru kaza bari in gina gida in sai irin mota kaza ya kamata taimaka kaza kaza kaza son rayuwa kenan ko wa karahiyat wa karahatul mauti da kuma gujewa mutu kyamar mutuwa sai yanzu in ba wanda Allah ya tsare ba cikin mu nan waye bai san duniyar nan yana gaba gaba to san ta <laughs> waye bai san ta tsakani ba da Allah ba wanda bai san wannan rayuwar ko to kuma akwai mai son mutuwa to me ke ni da da son son duniya da kuma kyamatar mutuwa ai ko su tan sahabban annabi su kansu fa da dai Allah yake cewa eh, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a duk wanda yake son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da shi Aisha ta ce wa manzon Allah ba hawo mai son mutuwar nan fa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah, ba wanda nake ni ba in Allah ya so mutun da alkhairi sai Allah ya taimake sa akan yin aikin alkhairin in Allah ya so ka sai Allah ya taimake ka da yin aikin alkhairi sai zaman to kana ƙara guzun zaka ƙara haduwa da Allah subhanahu wataala to son duniya kaso duniya ba laifi bane wa mutun ya so duniya ba laifi bane sai dai abin da yake laihi shine kaso duniyar da har zai mantar da kai lahira kaso duniyar da har ka daina tunanin lahira har ka koma kana ƙaryata hisabi da aljanna da wuta wannan shine matsala a rayuwa amma ba laifi bane ka ka ka sa tufafi mai kyau ka ci abincin kware eh ka aure da kake so duk ba illa bace ba illa bane a rayuwa Allah ma ya faɗa a Qur'ani wala tansa nasibaka min ad-dunya qul yace qul man harrama ziyata Allah allati akhraj li ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq yace qul hiya lil ladina amanu fil hayati ad-dunya diba qul hiya lil ladina amanu fil hayati ad-dunya lawal mulkiya ce ta masu aji ma wanda ya kamata ya more Allah ce masu imani sai kuma su more a wannan rayuwar a duniya kuma ka alkiyama kuma ce khudhu zinata kuma inda kulli masjid kaga ba laifi bane mutun ya ya ya so duniyar sai dai kada ka yarda son duniyar ya ruɗa da kai har ka manta da ubangijinka ana kiran sallah ka kasa tashi sallah akwai fa yanzu wanda tsabar tsabar ya kai munafiki cikin musulmai za ga shi in aka kira sallar ƙarfi da sai sai kai tsabanin sallah ta ƙarfi biye yake yi a zo ayi sallah ta ƙarfi ɗaya bai tashi ba a zo ayi ta ƙarfi biyu bai tashi ba har la'asar yana nan dai shi kine ne kuma sai kaga ikon Allah shi wanda da bai zuwa masa sai kaga Allah turo mai kiliya ba ga wani ga kira ta zuwa masa Allah na da hanya ta kama dan annabi Adam da yawa shi fa iya raban sa kenan fa kawai yanzu kawai abinda zaka hararo yanzu shi wannan hurul ain kin da suran tasnim da su salsabila da su da wannan da Allah yake ta muttaki na fiya alal ara'ik ta ta karshen rahman kuma ne karshen rahman Allah ya kai mu tsaki ina karshen rahman ala rafraf ne ko khudrin wa abqarin hisan shi yanzu duka wannan more wanda za a yi ba da shi ba fa wa hullu asawira min fiddatin wasaqahum rabbuhum sharaban ahura duk ba da shi ba cikin wannan abun shi an tattaro an bashi kawai sai ka je to da aka bashi waye fi a duniyar? ni waye fi ya abun da kamata musulmi dinga hararuwa shine iya abinda Allah ya tanada maka cikin aljanna duk nan mu tabbatar kowa ya sallama duniya ba da ke cike da sai wahala kana talakan baka huta ba ka samu kudin ma baka huta ba kana ana da kaka baka huta kana mulkin ma baka huta ba to yaushe hutun yake wallahi sai mu shiga aljanna da ikon Allah can ne zaka ga da ake hutu ko mulkan kabira haka Allah tako aliyahum thiyabu sundusin khudrin wa istabarak wa hullu asawira min fidda wasaqahum rabbuhum sharaban tahura eh da jin sharaban ka san ai akashi a masdar daga sa akwai magana Allah ya kai Allah ya kai mu sai muke cewa to za a cire musu za Allah zai sanya musu son duniya da kuma kyamar mutuwa har ta kai mutum baya son ana ambaton mutuwa yanzu akwai akwai mutumin da kawai ana fira ka dauko mutuwa to an dauko shi daji an dauko shi daji baya so baya so Allah ya kare mu وفي المسند من حديث انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa lamma urija bi lokacin da aka yi mi'raji da ni miye mi'raji jama'a mi'raji shine daga manzon Allah daga ƙasa aka shi sama isra'i kuma tafiya daga makka zuwa baitul maqdis shine isra'i to lokacin da aka tafi sama da aka yi sama da manzon Allah yace marartu bi qaumin na wuce wasu mutane lahum Asfaru min nuhasin suna da eh, azfar akabe min nuhasin na karfe akai fa ta karfe yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum suna kirtar huskokin su da wannan akayen da kuma gaban su irjin su suna kirtar irjin su da wannan akayen Allah ya sanya musu wani aka he na karfe kuma wannan karfin fa daga wuta aka yi shi ba suna kirtar huskar su da wannan wannan akafan kuma suna kirtar eh, kirjin su fa qultu sai nace man haula ya jibril ya kai malaika jibril wa su waye qala sai ce haula alladhina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqauna fi a'radihim annabi Allah ya ce malaika ki tosa wannan fa eh su ne wa'inda suke suke cin naman mutane masu cin naman mutane ne suna gigaran mutane miye cin naman mutum miye giga shine ka ambaci abun ka ambaci mutum da abun da baya su to kuma yanzu wannan wannan kadiyar ko sai wanda Allah ya tsare cikin musulmi cin nawa musulmi kusan yanzu ma Allah shi yayi na mu dalibai ilimi mun fi kowa cin nawa mutane eh kusan mu dinga gai mu juna gaskiya yanzu daliban ilimi sun fi kowa iya gigara daga su sai yan kasuwa sai mata da yanzu mata ma sun koma darne darner position su mata sun dawo darner position daliban ilimi da su fi kowa kwarewa wannan bangaren kallama ta majlis na daliban ilimi ake ake taruwa ana fira ba cika dauko fira wasu dalibai ba ana gigarar su ba ka bane jama'a shi yasa ko ta aya cikin qur'ani jama'a dan Allah duk wanda yaje gida yayi tunanin wannan ayar Allah ce ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurukum man dalla idha tadaytum ma'anar wannan aya a ƙarshe ƙarshe malamai suka ce kowa shi ta kashi kawai karbu da kowa ka ji kanka kawai kai ka damu da kanka kawai ka bar bayun Allah da ubangijinsu a duk abin da nake yi kowa ne yake yi tsakanin shi ne da ubangiji in Allah ya ga dama zai gafarta masa in ga dama ya masa azaba ni bai saba in ce Allah shi ma wani azaba kun bai saba in ce Allah shi duk shi ma wani shi saka aljanna ban saba ba wanda kai da zai zo ya ce ma Allah ai ma wani azaba babu shi kai ka ji da kanka kai fama da naka zanubban sannan yanzu in aka barka kawai tsakaninka da iyalinka yadda muke kwaruwa muke cin haƙin matan mu shi kadai aka baka shi ba karamin ya bace musamman ma ɗaliban ilimi su wannan wannan kamar akwai ya kamata fa a dinga sai wannan ɗaliban ilimi a dinga zaunawa ana ana koko matsantsalon ilimi ana tantancewa yanzu ba ku wanda tsawai shi ɗalibin ilimi ne kawai ya da mutane mace bi mace uku ya aje cikin gida bai da lokacin da zai zo ya zauna su fira ta minti 15 da su kullun kai bukhari gaban ka to bukhari ka wasu jama'a tsakani ba da Allah eh akwai wanda bigina sabai san abin da ke faruwa ba kawai kawai bis ya bar mata suke jirkin kawai bai sani wallahi bai sani ba kaga ya kamata mu dinga mu dinga kokari mu mu gyara kawunan mu lokacin da'awa za ta samu ta dika Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu yace wa'annan mutane masu cin namun mutane wa yaqauna fi a'radin ko suna cin mutuncin mutane suna shiga suna kutsawa cikin mutuncin mutum cin mutunci haramun ne a musulunci ka ci mutuncin musulmi haramun ne ba a yarda ba ka ci mutuncin musulmi ko kahiri Allah bai yarda ba ka ci mutuncin sultana wanda yake musulmi to yanzu cin mutuncin mutane a doko mutum a doko tashar sa kaga ana ana wasu maganganu akan sa kuma abinda zai baka haushi da takeici da a ce mutum nan zai zaune kuma ya masa za a dinga shi to ina jin nan daga ko wasu sai su koma addu'a Allah ya musu irin na annabi ka san sai da Allah ya kai saboda abin ya takuri manzon Allah sai da Allah ya kai wa manzon Allah akai masa wahayin cewa da wane da wane da wane mai ta kai ne. saboda abin ya annabi yana takurar da kansa sai da Allah ya masu turo malaika aka ce aka masa listan munafikansa gaba daya to Allah ya datar da mu Allah ka yafe mana kuma Allah ka daidaita zukatan mu kuma Allah ka shirye mu baki daya Allah ka sanya mu wanye lafiya kuma Allah ka sa mu gyara Allah ka ba mu ikon gyarawa shi dan annabi Adam kowa da nashi kusuri da yake yi ni da nawa kowa da nashi iya abinda muke son jama'a a da'awa shi da in ka gano kusuran ka ka gyara shi kenan kawai Allah ya sa mu gyara baki dai kuma Allah ka yafe muna kuma Allah ka hada kan al'umma baki daya wannan kasar ta mu Allah ya kara mana albarkar zaman lafiya da kwanciyar hankali duk abin da muke jima tsoro Allah ka kare mu da shi Allah ka datar da mu duniya da alkiyaba ka sa mu wanye lafiya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا والسلام